ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين Na katika watu wapo wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni, ikimfikia kheri hutulia kwayo, na ukimfikia msukosuko hugeuza uso wake. Amehasiri dunia na akhera. Hiyo ndiyo hasara iliyo wazi. Yad'u min dunillahi ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'uhu. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير badala ya Mwenyezi Mungu yeye huomba kisichomdhuru wala kumnufaisha huko ndiko kupotelea mbali umuomba yule ambaye bila shaka dhara yake ipo karibu zaidi kuliko nafuu yake kwa hakika huyo ni mlinzi muovu na rafiki muovu إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد Hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza walioamini na wakatenda mema katika bustani zipitazo mito kati yake. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda atakayo. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ۖ ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ Anaidhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru katika dunia na akhera na afunge kamba kwenye dari kisha ikate. Atazame je, hila yake itaondoa hayo yaliyomkasirisha? وكذلك أنزلناه آيات بينات الله يهدي من يريد Na namna hivi tumeiteremsha kuwa ni aya zilizowazi Na hakika Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiin wan-nasara wal-majusa wal ladhina ashraku in إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Hakika walioamini na ambao ni Mayahudi na Wasabai na Wakristo na Majusi na wale walioshiriki. Hakika Mwenyezi Mungu atawapambanua baina yao siku ya kiyama. Hakika Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Je, huoni kwamba vinamsujudia Mwenyezi Mungu viliombo mbinguni na viliomo katika ardhi na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama na wengi miongoni mwa watu na wengi imewastahiki adhabu na anayefedheheshwa na Mwenyezi Mungu hana wa kumheshimu hakika Mwenyezi Mungu hutenda apendayo hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin يصب من فوق رؤوسهم الحميم Hawa wagomvi wawili waliogombana kwa ajili ya Mola wao mlezi. Basi waliokufuru watakatiwa nguo za moto na yatamiminwa juu ya vichwa vyao maji yanayochemka. يصهر به ما في بطونهم والجلود Kwa maji hayo vitayayushwa viliomo matumboni mwao na ngozi zao pia. Walahum maqami'u min hadid, na kwa ajili yao yatakuwapo marungu ya chuma. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu فيها وذوقوا عذاب الحريق Kila wakitaka kutoka humo kwa sababu ya uchungu watarudishwa humo humo na wataambiwa onjeni adhabu ya kuungua. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله miongoni mwa watu wapo wa namna ya tatu ambao imani bado haijatulia katika nyoyo zao, bali itikadi yao inayumba yumba. Maslaha ya nafsi zao ndiyo yanatawala katika imani yao, wakipata kheri, hufurahi na hutulizana, na wakipata shida yoyote katika nafsi zao au mali zao au wana wao, hurejea ukafirini. Hao huwa wamekosa duniani raha ya utulivu kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na nusura yake. Kama akhera walivyokosa neema ambayo Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini waliothibiti na wakasubiri. Hiyo hasara ya mara mbili ndiyo hasara ya kweli kweli iliyo wazi. Mwenye kuhasiri hivi humuacha Mwenyezi Mungu na akayabudu masanamu yasiyoweza kumdhuru pindi ya yabudu wala hayamfai kitu pindi ya kiabudu Kitendo chake huyo ndiyo hupotelea mbali na hakina uongofu. Badala ya Mwenyezi Mungu anamuomba ambaye madhara yake kwa kuharibu akili na kutawala mawazo ovyo ni karibu zaidi kwa nafsi kuliko kuitakidi msaada wake. Muabudi wa huyo ni muovu mno wa kumtaraji msaada na muovu mno kumfanya rafiki. Hakika wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake kwa imani yenye kuambatana na vitendo vyema Mola wao mlezi atawatia siku ya kiyama katika bustani zipitwazo chini ya miti yake na mito. Hakika Mwenyezi Mungu hutenda pendavyo kumadhibu mharibifu na kumlipa mema mtenda mema. Ikiwa miongoni mwa makafiri yupo anayedhani kwamba Mwenyezi Mungu hatamsaidia nabii wake, basi na anyoshe kamba mpaka kwenye dari ya nyumba yake kisha jinyonge na akadirie katika nafsi yake na atazame. Je, kitendo chake hicho kitaondoa hayo yanayomuudhi ya kuwa Mwenyezi Mungu anamnusuru mtume wake? Mfano wa tulivyobainisha hoja zetu ziwazi katika tuliokwisha teremshia mitume. Tumemteremshia Muhammad Kurani yote. Nayo ni aya zilizo wazi ili ziwe ni hoja juu ya watu. Na hakika mwenyezi mungu humuongoa mtakaye kuwaongoa ili isalimike tabia yake na abaidike mbali na inadi na yanayosababisha hayo. Hakika wanaomwamini mwenyezi mungu na mitume wake wote na mayahudi wanaonasibika na Musa na waabudu nyota na malaika na wakristo wanaonasibika na Isa na majusi wanaoabudu moto na washirikina wanaoabudu masanamu Hakika wote hawa mwenyezi mungu atakujua pambanua mbali mbali siku ya kiyama kwa kumdhihirisha mwenye haki na aliyepotea kati yao. Kwani yeye anajua vyema vitendo vyote vya viumbe vyake na atawalipa kwa vitendo vyao. Ewe mwenye akili, ujui kwamba hakika mwenyezi mungu vinamnyenyekea na kumtii vyote viliomo mbinguni na katika ardhi na jua, na mwezi, na nyota, na milima, na miti, na wanyama, na wengi katika watu wanamuamini mwenyezi mungu na wanafuata maamrisho yake, na kwa hivyo wanastahiki pepo, na wapo wengi miongoni mwao wanaopuuza na wala hawamwamini wala hawayatendi maamrisho yake, na kwa hivyo wanastahiki adhabu na hizaya. Na anayefukuzwa na mwenyezi mungu kutokana na rehema yake, basi hawezi yoyote kumheshimu Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu, kwani yeye hutenda yapendayo. Haya ni makundi mawili waliozozana kwa mambo yaliyomhusu Mola wao mlezi na yanayomstahiki na siyomstahiki. Kikundi kimoja kikamuamini na kikundi kingine kikakata Basi wale waliokataa na kukufuru Mwenyezi Mungu amewaandalia siku ya kiyama moto utawazunguka na kuwapamba kila upande kama nguo inayopamba mwili. Na uzidi kuadhibu malaika watamiminia maji ya moto mno juu ya vichwa vyao. Yatawapenya mpaka kwenye matumbo yao, viliomo ndani viayuke kama zitavyayuka ngozi zao. Na pia watandaliwa marungu ya chuma, kila wakijaribu kutoka motoni kwa wingi wa machungu na dhiki, malaika watawapiga nayo hayo marungu. Na watarudishwa huko huko walikokuwako na watawaambia onjeni adhabu ya moto unaounguza kuwa ni malipo ya ukafiri wenu.